Ստելա տատիկը փոքրիկ Ստելային գրկած հարևան կանանց հետ դարպասի դիմաց զրուցում է, շրջվում երեխայի հետ խաղում ու նորից միանում ակտիվ զրույցին։ 6 տարի սպասել ենք թորնիկին, ասում է։ 11 ամսական Ստելան ընդամենը 4 ամիս է հասցրել առանց շրջափակման ապրել։ Չի հասկանում շուրջն ինչ է կատարվում։ Զարմացած նայում է մայրիկին, տատիկին ու հարևաններին։ Նրանց առօրյա թեման շրջափակումն է։ Ոչ կարում անասուն պահին։ Ոչ մի կեն կարում չկենա մրտռներ է մի քիչ հողամաս ունենք, այնտեղ պամիդոր, ախիար, ատիպիներ ենք ցանում, այնքան որ յոլակին ենք։ Հղսնա փակած, դյուզ երեխա քի աշխատում ան, աշխատավարձն ստանում, բայց ոչ մի պենկա հոչ առնենք խոխեքյոտի, մի քաղցր չկա։ Մի նվարունք պամիդոր, ոչ մի պենկա հոչ, ես խոխեքի ինչ ոնց պայինք։ Տան դիմացի այգում լոլիկ վարունգ են վարել, բայց մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Գյուղում ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ նվազում է ոռոգման ջրի ծավալը։ Ջուրն էլ ասես, ավեր մի քիչ ժարևոտնից ջուրն էլ ցամաքելու Միջհամայնքային ավտոբուսը նոր Ղազանչի չի հասնում, վարելիք չկա։ Տիկին Ստելայի խոսքով գյուղում գրեթե բոլորն ավտոմեքենա ունեն, պարզապես դատարկ բաքով։ Երիտասարդ Մայրիկ Սոնան, որ Ղազանչիում ծնվել մեծացել է, ստեղծված դժվարությունները երեխայի միջոցով ավելի հեշտ է հաղթահարում, ապագա ծրագրերը գյուղի շուրջ է ձևավորել։ Անվտանգությունը եթե ապահովանի Ոչ մի խնդիր տեսնում չնքամ այն ինչնել մեր հայրենիքին համար պատրաստ ընկանինք վերսահմանամերձը 4 տարեկան երեխան արթնանում է ասում մամա մախփում ան վերկաց տնից փախնենք բայց մեծ նպատակն ունենք մեր գյուղը կենանք ծաղկեցել է շատանա ամեն ինչը ստեղծինք ստեղ իմ երազանքն է սաղ ստղին հետ ակապված դրսում հավաքված երեխաներին տուն են տանում ոչ թե ծնողների կանչերն այլ թշնամու փամփուշները որոնք փորձում են դիպչել երիտասարդ ծնողների երեխաների հյուսած երազանքներին։ Երիտասարդ տանտիկիններն առօրյա աշխատանքն էլ էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումների գրաֆիկի համաձայն են դասավորում։ Ամեն ինչ հասցնում ենք անել ասում է Սոնան։ Կարողանում ենք արդեն հարմարվալ ենք այդ ամեն ինչին գրաֆիկի համաձայն անում ենք լի։ Ամեն դժվարության պատրաստ ենք դիմանանք, թեկուզ լույս էլ չինի, էլի մի կերպ կդիմանանք։ Գյուղում այս ընթացքում ընդամենը երկու մեքենա է աշխատել։ Դիզելի սղության պատճառով դրանք էլ չեն գործում։ Երեխաների տակդիրները սովորական հակաբիոտիկ ջերմիջեցնող դեղերը վերջանում են, իսկ գյուղում դեղատուն չկա։ Ինչ պետք է անեն, չգիտեն։ Եթե ասված չարասցեմի հիվանդ լինի, ոչ սկորիկ կա գյուղում, որտեղ հասցնի մոտակա վանք գյուղի, այդ սկորին ագալիս, դե հիմա չգիտենք, իրանք լինի կկարողանան հասնեն, թե չէ։ Գյուղացիները պահեստավորած սնունդ հիգիենայի պարագաներ ունեն, բայց մեկինը գրեթե սպառվում է, մեկին մի երկու օրվա պաշար ունի, մյուսն էլ չունի։ Գյուղի խանութները գրեթե դատարկ են, մի քանի համեմունք է, սուրճ եւ վերջ։ Ցանկապատի հակառակ կողմում խախանած սև շարքերով կանաչին էին տալիս լոբին, կարկտահարված սև խորշերով լոլիկն ու վարունգը։ Սոնան ասում է. «Գյուղում սոված չես մնա, հատկապես հիմա։ Ճիշտ է, այլընտրանք չկա կանաչեղենից ու լոբիից բացի, բայց դա էլ կանաչիով ու տնական պանիրով ենք ուտում, կշտանում։ Իսկ երեկոյան մայրամուտին դուրս են գալիս բակ, երիտասարդ մայրիկները երեխաների հետ մի կողմում են հավաքվում, կիսուր մայրիկները՝ մյուս։ Դե երևի պատկերացնում եք, ինչ թեժ զրույցներ են լինում այդ ժամանակ։ Հարևաններով հավաքված երեք մայրիկները երեխաներին գրկած լուսանկարվում են նոր Ղազանչիում, ժպտում ու շարունակում հյուսել երազանքները անկախ օրվա ընթացքում հնչող կրակոցներից։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։